Bai, joite niz eh, iguzkia egilan alabaitu izena, eta han, omen beti eurie baita, Primorsteina da eh, lehen txat. Guzietaik eh, lehen txat dira numre handienetan, ez da errez ateatzia baina, bon, aurten badugu baino. Ba, irugarren alikotzu joiten gira aurten, eta bon. Giten delaik hartzen dugu eta... Behi hori, zure askuntzan sortua, nondik duzu? Bai, uh, etxean sortia da, eta bere ama landesatik eh, egiten uh, da, erosia launa bati, etxean hasia eta gure lanen danaren fruitua. Bakizi, bat izan entzisten uh, eh, lehiaketan uh, kategoria hortan? Kategori hortan badira, buskat, uh, oiti behiti, uh, oita amak bat, uh, bi talde, bi ekipa egiten dute, eta le, lemiziko biak ateatzen dira, eta gio egiten dute, ono, bietan, uh, zoinden nausi. Ze esperantxarekin gizira? lehen likia? Ez, ez, ez. Horten ez dugu lehena hartuko ez. Ah, lehen erdian balimagira deia ez da zain.